Yo ngarep kepengin ye, tak kono metu. Ben manjing ning gonamu, ora ora ora aku areng ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndoro Antarjo. Kuwi kakange Ndoro Antasena. Nek digdaya mesti digdaya Ndoro Antarjo. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesti menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? tuh Iki mung suwe Ndara Antarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang antarjo. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Gong gong gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. ajar, jajal jengkulmu mlocot ora. Kuwi iso lho, Gong. Alah, alah. Ayo terus mau ora. Eh wis sedih lah, moh gak aku gak mau, ora seneng ajane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki areng glelengan ayo. Nek kowe ngendelke lan duwe upas, Bagong ya duwe upas legane ngene. Wawake dicat ireng barang aleman. Ora ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. iki ora iki gagrak kene Nyelontosena kaya ngene iki waduh gleleng <laughs> gondrong barang melu pang po pang apa pang wit ha iya wong apa kok terus wedi ha iki mesti sajae wis dikongkon ndara Baladewa katakonane ya iya melu jenggus selamat kowe do ngopo ya mlayu-mlayu ora ngerti kok dhek terus ha iya Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kudu ngapusi, ora iso. Aku saiki kudu jujur. Oh, iya. Menika ngaten, Raden. Iya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi lak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe, Petro? Iya. Soale cangkemku iku nang ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa wis omong sak tenane. ajeng nyuwun mergi ndara lho njaluk dalan nggo ngopo ajeng wangsul saka ngendi saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sim sowan sinuwan sowan sinuwun sowan sinuwun prabu prabu punta dewa migatine kula tak matur sampean sampean aja kaget nggih yo ning nek umpama kaget nggih kaget sak niki mawon dadi kok nek kula matur sampean pun boten kaget wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah lho kakene Semar loro heeh lho lak lak kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye modal ora malah disalahke ta Tru nuwun sewu pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba ning bapak mboten iso sedo lho bapak mboten iso sembuh Ah, suatu saat bapakne pari pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada. to kan, Mbakke, Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkane yen sampean ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Heeh, ah, ah. ndara to ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapamu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lu ngotong mudi itu perkaramu ki urusane mak cilik sedewa sing migati aku neng kene iki kon kon ora lunga-lunga nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane mak cilik sedewa kaya ngono lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro wong loro mingan? kula kalih Petro ora kowe karo Bagong karo Petro ora kebablasan le omong karepku iki kowe karo Petro ngono heeh lah kowe saka ngendi saka negara Ngamarta kok mlayu-mlayu ajeng gelut lho Oh. Gelut karo sapa? Karep Baladewa. Geleng to? Oh. Aman rentau ngerti Bagong arep gelut karo Baladewa. Mengene iki. Wani karo Suwamandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu. Lah nek kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Prateh Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. niku wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesthi kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Garukaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula mider-mider teng gegono. Ndara Antarjaya goleki kalih kula. Oh, nek ngono pancen numusi ngendikaning Mak Dik Sdewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Pedhi? Ora. Mesthi mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. ora bantu karo kuwi tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kuwi rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ngalam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Pulutiwa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak Bapakne wis rekoso lho, Den. Bapakne kuwi saka uripe mung dinggo para Pandhawa. Aku mimpin karo Pandhawa kon rawone karo kajembele kok dikalahke karo Sinuwandarawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot kersa mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, panas maning jajalane cukup maning bawono. Bagong, menungso ya diampunmu. Kok wani karo Baladewa? Kula dunekke ngono muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, eh anu iya. Eh anu nggih. ngono kuwi terus metu jaba ora dadi ha ah, iya sing ora dadi perange lho ah, ah. metu jaba ora ya metu jaba bareng wis bingung lho to kula antuk kok ora ning <laughs> iki ning nggone wong liya lho nyatane ngono hmm Aku ndara garo kaca ndara antarjo do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Mbak mbak dirambati anu jangkrik. Oh. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajenge wangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Garukoco Kakang Torjo Adepono. Oke, siap. Carane kowe tak wangi. Lenge wangi? Kowe majuwo Kakang Garukoco Kakang Torjo. Bu ya bener nek iki diunake satriya petuk ya bener. Aku iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju petuna kang gawe satu to. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lo. Ora ning aku iso uripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tanggo nambani wong loro, tanggo uripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki, Dek. Heeh. Ya maju yo. Mun nek nganti awak dhewe mati ra konangan, ya kuwi masalahe. Nek ah. sampe kula mati mongko ketutupan sukat, ayo. Samene nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. supaya kowe ora iso tekaning mati sing kira arep maju mungsuh Kakang Garwa Cakang Antarja sapa? Kowe manut, Tru? Manut. nek petruk sing tak labi petruk nek bagong sing tak labu bagong ngene wae truk nggih kowe gandenge bola-bali dadi rol heeh sementara iki aku ya truk kowe arep ngopo aku tak sing maju aku diluwangi ndelok ndelok sene yo sangarmu nek petruk ora maju ning mburi kene arep ngopo gong wong kok glelenge ra jama-jama. terus kula kudu pripun aku tak mancing ning awakmu kowe nek tak jingi kowe dadi wong ampuh kowe ditiap-tibane pusaka ora apa-apa disuduk ora bakal tatu kowe dipotol sirahmu karo kakang garu kaca ora bakal potol soalnya ngedrak ora ora bakal potol oh siap siap terus carane mlebu ning awakmu oke metu pundi niki napa ha ha ha Pripun? moh abokmu mampu. Napa niki? Niki cilik ning elastis. Sok lebon gedhe barang ngene. Gong wul satriya kon mlebu mburi ora. Amet pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Hah? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Wis aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Heeh. nek lumrah kuwi dipotol sirahe ora bakal potol kuwi dipateni ora bakal mati wis toto-toto ya Gong aku tak mlebu ning awakmu nek aku kok wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso mabur ya iso jan jeblok wetenge ngomong wae ora Aja mlebu kena iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis keto to to to. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen teleng ing kabu. Wis aku mlebu ning awakmu. Heeh. aku bakal diduyu gong bis ku iso ngambatir kantoro ku iso mabur ngono wae ya gong oh jalang iki tak kira nek ndara antasena diwasar jeblok wetenge gus opo sampean nang ndi aku wis nang jero awakmu <laughs> geneleng iki nek ora nganggo bagong sing siap go gelut wis ora Wah, ayo nganggo training abang barang siapa kowe? Ha ah, iya. Saman nang jero awakku lho. Oh. Saman wis nganu cetha bantu kula. Wis gar ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane ambes bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tok liwat mburi lho iki. Iya, iya. Duwen klepret ya man. <laughs> Nek ana ambes bumi carane piye? wis waton ngamet ambegan terus dresepke awakmu dresepke bumi ora ambles bumi ngati-ati ngati-ati lho gong nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan kowe ora medan-medani to minggat kana wong arep jajal kok digol-goli ra gong gong gong ngati-ati lho gong gong petro ki Pak Jotos tenan kowe marai tratapane. Hmm, wis tak niati tenan. Ya. Hmm. Hmm. Wah. Piye kok kahanane? Peteng. Meneng jron bumi. Heeh. Mm -mm. Aduh. Waduh, sarean netro. Natap grobok aku. Oh, iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur kok ndak ngono. Apa oh, metu kok? Hah? Metu. Oke. Okay. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah kok jedul. Wah. mabur mabur sikile gedruke lemah ping telu mabur iso mabur niat nggo nati oke kuwi papat mulo cah sekolah kon sekolah ngayo ora jamak-jamak tulung ngitung e iya aku nek hitungan ora tau mlebu e iya iya sebab siji loro telu niat atine mabur wah wah dan keliling kan mengke genti kula nggih Den ya engko gampang wah rasa rasa petro rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong e. Wah, wah, wah, kaya balon itu e ending. Heeh. wedian eh golek kamar mandi sing ora ana gendenge ha sapa ngerti entuk kanu gerah ya wah gerimis wae ya Wah wedus iki. Padake kloset ora. Mentau yu isi dik, terus. Ya wis mangkat, kong, Mangkat, kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatane dhewe sing kira-kira mbelani karo Bola Dewa. Aku sing ana ndingi. Hati-hati oleh. Siap, siap aja kuwatir, aja kuwatir. mandek ora iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat medun medul, medul, medul, landing landing uh, sabar edan kuku karepe dhewe ora edan kenyataan om iso mabur lho apa sing iso mabur iki sing sampean tok wong arep kula wong kere kaya ngene iso tuku tiket iso mabur mas aja ngawu gawar ngawur Bagong. Nyun. Kuwi tak takoni Bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Omanduro. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolek orang ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba sana iku lho tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunake men werku dara-dara ya modar mbok men ngono piye rasamu ha sing muni ngono sapa lho sing ngakon kowe sapa siwa mandura sing muni ngono baladewa mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar modar karo baladewa ndi menungsane lho kon tekane ya jauh ora suaramu aja wani nantang karo siwa mandura bagong yen kowe wani karo wong mandura aku isin dipatur kowe aku ya isin juragan kowe apa juragan ra iso mikir gunane apa percuma sampean dijadi nang kayangan dadi satriya babaran kayangan ning iki ra tau dinggo menggunakake tenaga gunakake akal dumeh satriya pringgondani sapa sing wani karo dheweke senake sapa sing wani karo bala dewa mongko kenyataane ora kaya sing dingandake Baladewa sirnake. Apa kowe ayana? Mangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbo karo ngendikane aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka jamus 5 sada. Monggo pustaka jamus 5 sada ilang. Ha ta? Ha ta? ilang mergo digawa sinuwun Darawati, Kula ming muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka jamus liwata. Ah kok makmu gedhe mendura. Bakong manusa ra Kataran, Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mingkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu mudar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. bapakku lho. Dunae ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kirike-kirike tak bleh. Pengen dadi bapakku dunae modal kaya iki. Nek bagong ora trimo, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Hmm? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesih aku iso malik balung kiri ayo ngejawab apa weh kurang mingkat suara aku tak candak siapa tak potel gulungmu potelin yang ada aku iso potel siraku meguru karo kue selawet tahun berolah gara kocok gong, lenangkis telat le. Ha ha. piye oh hmm kroso ora diantem mumet banget Untuk untuk sih nopi sih lagi Gus, Gus, darah tadi nak, Gus, eh ngopo, aduh sakleran aku gong, wah telek, cari e. nih bantu mula aku diantil moncrat, bel sare to, oh oh yang cuk ngapuro karang kesel banget deh. wis perang niki. Ya ya ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara. Uh, Bacut mertek sirahe. Tanya gatut kaca ngene. Turu ta? Iki. Iki seneng ngene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan nak ombene oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak to. <laughs> Tak goleke tali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Ojo ento sik ojo kok. Ah, kamu mulane melek. Yo, ah nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu. bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirnake oke ra masalah mleh lu mleh lu iki bahaya iki tatane nyawa ayo matane diganjel matane diganjel ora merem nek nganti merem sirna marga layu aku mati dening aku wis wis kok iso model siraku. bumi langit tangkep mutar dening aku Wah! Aku tidoyo ora bakal menang karo Gatumbaca. Ayo sambato. Sambato. Mati jeneng aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasur yane Gatumbaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging bentoro Mutar dina iki. Wah, wow, kabeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. kok ngeleleng kowe ora apa-apa dumter eh? candak sirahku ngono dumter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to turuk hmm. oh ayo kekuatane Ndoronta Sena sajake wah <laughs> gatel kocok baru kali ini kalah sama aku hmm. Ya jan gleleng tenan kowe. Arep kepengin ye, tak kone metu. Ben manjene nggonamu ora ora ora aku arep ngaso wae. Durung rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndoro Antarjo. Kuwi kakange Ndoro Antasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndoro Antarjo. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesti menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? iki mung suwe antarjo, ora sawedi kowe iso nyembur ha kowe iso nyembur kaya Kakang antarjo. iso nyembur kaya ulo iso rasa kuwatir wah gong gong gong tak ajar kowe tak ajar kowe jajal jajal jengkulmu mlocot ora kuwi bisa lho gong alah ayo terus mau ora Kowe wis sedhi lah, mo gak aku gak urmo, ora seneng ajane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki lar glelenge ana Nek kowe ngendel kene duwe upas, bagong yo duwe upas legane atiku. Thank bapak keperanggul mungging ayudha kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar oh, oh. kebapak nyomungging ngaloko oh. bagung nge Jaran Tarso? Iya. Yeah. kali mandeng kula kok kaya sinis duka apa nesu karo kowe sebab e kowe wani karo si Omandiro ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni kowe dian kejem tenan ing ngungku adine sampean pun mrungu kabar dereng kabar apa Gatur kaca wedi kali kula lho adiku karo kaca wedi karo Bagong weh iki jeksane piyai Blitar asli aku ora goro kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak terus kula pindah nggon le turu adimu wedi ning karo aku ora bakal iso selak kowe mesti bakal tekan ing pati ayo diadu antaraning Ngontorjo karo Bagong menang sapa oke ora masalah Neng iki ditentokke kowe apa aku sing tekan ing pati manut manut sirmu piye kula manut ora minggat sembur mlonyo awakmu melek lho iya iso mulai idon-idonan iki sampean apa iso nyembur anggap aku ora iso nyembur ayo didu upasmu karo iduku ampun ndi kene marganing patimu pangga tayoni Dr. Syah Thank you. nyembur kok ngidoni wong nyembur kudune ngono kok Sai saku. Eh. <laughs> Panas to dadamu? Kena iduku. Lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek kakang almel-mel perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang. Tak hitung-hitung sing luput siwa mandura dudu kok Bagong nek sampeyan mel perkara iki dosa gedhe lho Kang. Napa kok ngalamun? Ndarantasena iki mlebu awakku nggawa sound system ora. Kok iso Kang Kang iso bergema terus ndara antarjo melayu ha iya wah kowe gleleng tenan gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya kong ora oh, arep takon metu oh arep tak jahiti kabeh mbur dondomi men ra iso metu apa oh, anggemmu nek tak dondomi aku ra iso metu kok metu arwahe karepku dhewe padha kula ya ngono kowe ya ora iso dipaksa kok ya metu yo emah aku ya ngono Sing ngarepe dhewe kaya cilik. Lah iya, kambing yo dhewe-dhewe kok yo. Panus maning jajalanat iblis tanat. Be, Bagong, para kang Petro ora minggat sing ngarep aku glancang mengko jebol. Ayo, Jero. Wah. nesu tenan nek kowe. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak. Mana suwane jajaran suwane begong, Petro ora pikir gelandang nekulo jeblok wacamu. Sir atiku langsung. Mau kendel terus langsung jiri, sakal. Ayo aku yo melayu matratape. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra iso ambles bumi to, Lek? Ambles bumi yo. Menawa Joko Cekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. dadak mlayu ki ngopo ambles bumi delik ning bumi beres oke melek melek melek sing melek sapa ndara tasena turu mesti ki tru ora turu ha terus ha iki opo? Wah, oh, iya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. aja nek omong ora mung terus glenes lunga tapi ya kaya meh ditinggal tok kae ha iya ya uh ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan lho kok tekan sarungan barang eh omong apa cek mau omong apa omong apa ora ngopo kok do mlayu ndoro bro dewa duka jiwa mandura nggih Tapi arep dijoni wong piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu bareng eh. Nek pas kono nibake nang nyotam nyotom barono bles sampean pasare teng awak kula modar tenan ya terus. Pun wah ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso tekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamur 5 soto. bapakmu mati lho gong rapo mula sertifikatnya wis tak gowo. kok wisengane kok kuwi bapakne kok diami-ami warisane ora ha piye nek kaya niki terus aku kon piye ngene wae aja tok lawan ning tok wirang-wirangke carane nek kowe wani karo Suwa Mandura kowe wani karo Siwa Baladewa kowe wani njotos kowe wani nendang kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Heeh. Mm -mm. Tur dasare kowe tau momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem Serius? Lho tenang. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru? Apa Petro wae? Pun pun boten boten boten, Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggolo iki modar tenan. Nah, niki kula dadi bola dewa ampuh boten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Okay. Carane merem. Merem. Nah, Remo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Ho, oh, ngamet ambegan. Eh. Tak suwun karo sing gawe urip. Tak dandani cara siwa mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah selamat. Yo, tak jalukke marang pawasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Okay. nganti ketekuk suwe banget irungku kok. Mulai kene mau kok jarem-jarem iki opo to? Boli rungku ketekuk. Pripun ini iki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tro. Hmm, dile pengilonmu tro. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu tro. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo ning jeneng katok-katok kaya to. Ora yo tak antil mutar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Oje, oh, waduh. Wah, terus uye. Oh, jagat dewa badur, jagat bangis tunggur. Eh, anakku nggih. Anakku wong centol, anakku wong bagus. Onto sendok. arep kowe Baladewa nek nek kanca sira tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh Petro, Petro. Petro jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Yo, yo, yo. Maju rene, Tru. yo, ya, wah, yen men bombong adine kok. Petro kendang, Bro. wonten dawuh sinipun. Oh, Bojomu nendi? Jiwa mandra kok nakoke bojo. Weh, andala. Antasena. Apa, Pakde? Weh, oh, dan kowe gondrong kowe. Mbok syukur. Ya sesuk aku tak potong kae. Heeh, Wedra, Wedra, wonten dawuh sinipun. Inggih aku arep maju perang kowe. Nggih. Terus kersane. Wedra kan wonten dawuh. Weh, oh, andala. Ya panjenengan ngono wae to. Ah nggih. Yai Kresna endi wae to? Wah kula mboten ngertos edan. Eh, kan saya lagi Dharma Wisata pitu. <laughs> Turuti omongane sing blasur ora karo. Antasena apa padhi? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu aja lho. Iya sing ati-ati Pak Dhe tak dongak-dongake lepas oparane jembar kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. wong ngawur to karo karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe to. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anae werku Dora adikku Jodiwati mu ora jenemu kan Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro wonten dawuh kula iki gaman. Gaman opo, Nggo maju pereng kowe to. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Eh, aneh-aneh. Loro bolo diwa kerocok bendho kok. aneh-aneh ngersake napa sangarmu wis lho sing penting iso maju peran niki napa nggo niki weh ada bolo-bolo tiwo nggo celurit liyane wis lho oh nggih niki aku ki ora arep gawe pendopo nggih Ojo graji wene nggih graji cengamu nggih. Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Ojo wae sepeleke pedro, iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra kunang. Ayo sakaremu, sakaremu. Antasena. Piye, Pak Dhe? Pamujimu tak jaluk. Yo, pengen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. jawara tembang ing boyo ini nyoto manjuro prabu boleh tolong bolo tiwo hah? bolo tiwo aku mau apa ya? boleh tiwo kok ngambisin malah cengengesan keliru ini merdana yang batimu kukung harbenya Oh. mlayu ndono iki lho. Wae adalah. Buku ngarepe dhewe buntu petruk dalane. Awakmu setan mriko kok mlayu mriko edian edian arsa maning jati ning alam jagat yang pinunding. Oh ye. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton mandura mlebu pesawat awis sampun ngantos kados mengkaten iki lho eh dalah yayang ling darma kerso kerso kersa kula wonten maring adawu kowe iki piye to kowe dudu aku kowe kowe dudu aku ora bu kula dremut kok ora bu kula latri sabar sampun ngantos dados pasulayan kok ora bu iya iya iya Kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres? Sik sik. Wo oh, setan iki. Lho, Kresna kok ngono aku setan iki? Pundan ta kadangmu werdo. Kadang mendo. Kok ora bungkulan nyuwun mapunten. Mari paksa kula misahan panjenengan. Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Iye, ngestaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Hmm. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Darawati. Mung kok piye? Apa ini tak tindakake? Kok Prabu sak menika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maklur su. Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salim no. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin iki aku ora adem kok iso dadi kaya ngene Kresna lho sing gawe kowe sapa anu putramu ngrandu kumpul Bambang Antasena Antasena setyaki wonten ini mriki wis tak kedhawuh setyaki wonten dawuh Antasena kok rene wis tak kedhawuh Kartasena. Piye, Pak Dhe? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Kartasena jadi balekke rung rampung lho nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke ngono, Kartasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene iki Pak mentolo karo ponokawan. Iki iki ponokawanmu. Hmm. kok dadi padhe kok mentolo arupana kawanmu mergo aku mbelani Prabu Durawati Dewi Prabu nyire pustaka James Lima Soto bago nyebutake pustaka James ming takon ngalahe kok ora gelem dapure batur kok ora gelem ngalah Antasena? dino? Iya pak Ini kira jangka ya kaya. Ya narto jangka, jangka. Loh, kuih pada onto sino mbombong Antasena? Onto sino? Onto aja kaya ngono tau. Nggawe geger kuih. Ya wis ben. Terus karepmu kuwi oh, diganti. Diganti sapa? Loh, diganti Bagong. Yo Pak Diyo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolo diwo gandrung, bolo diwo gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis, wis, wis, wis, wis. Wis. Wis semangane yo, ayo Dono. Woi, ladal. <laughs> Halo. <laughs> Wong edan japure kaya ngene kok malah Baladewa. Weh, lha gleleng to. Antasena piye? Lakon iki piye, Gir? Sejatine lakon iki aku mau entuk critane. Pono kawan, heeh. Mm -mm. Yen to bab anu kakane Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, eh, anu ya anu nggih. terus sisane bisane Semar kuwi malu yen arep ketemu Jati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh lho ges piye Mustaka Jamus Klima Sada diasta sinuwun Darawati kosek aja ngarani aku mergo aku ora nggawa nggih kula ngertos sampean nuwun sewu kudune iso ngematke nek ngamarta niku wonten srengenge kembar iya aku ngerti nggih Lah tak mak rada ora omongane ngedangklang nang kene ya wah edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia ah terus dadi geger wose wis teko jam 5 diasta ratu ndarawati mbuh sampean mbuh dudu sing mbaku sing gawa ratu ndarawati Gusti sing gawa ki ratu ndarawati tenan eh ana nyatane dhewe ora ngaku kok kok Prabu kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki Mula menawi tanpa Postyaki menika kesana sing yang ing dorwati, ulah, oh lah aku mau kurang amat Istiaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen pustaka Jamus hilang ilang saka negara di kowo maling aku nang wujud Nata Ndorowati. Lah meniko, meniko ingin datus tuh sumbering perkawis. mongko meniko dipun petakan dari Kakang Semar. kinarya datang gerai pun Kakang Toko. Pun ngonten ngontene pripun lu tak dagol. ini baik. kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Petro. Hmm. Petro. Eh, ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo bali ning Karangadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet. Sarto gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. ning aku tekan kono mergo aku ngerti lambe atine bapakmu oh nggih siap matur nuwun setyaki wonten timbalan kowe tak tinggal ning kene yo mriki ngisahaken dawuh kok ora bu manjura kepareng kok lenggah mriki nuwun regane ngamarta yo manut antasena ngamarta jaganen aja nganti ana trubusane satru telik mangindra jala ing marajo saka selasa ning garu yo pak dinge sakake dawuh Petruk Bagong arah kaya budhane karaka debel. Monggo sinuwun krajaken eh, rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo. Yeah.